factoi kai persona impressoi pri Seulo. Mi parto prenis cune cun mia etzino en la 102 Universala Congresso de Esperanto en Seulo. Hodiau mi ne volas scrivi longan texton pri gi, sed nur fari malmultan rimarcoin pri la UKO cae poste noti diversain factoin cae personain impressoin pri Seulo kiel en ciui ucoi estes multae prelegoi cae presentadoi. Tiel, che oni devis electi la plei interesain, cae ne povis ce esti ciuin, ciuin oni shatus ce esti. La congresseio estis extraordinara. Gi estis in granda universitato, con grandegae construajoi cae bonae salonoi. Bonchance, prescau ciui congressai eventoi ocasis in salonoi proximae unui al aliae. La solenae malfermo cae fermo cae du til nomatae vesperoi ocasis in grandega bela auditorio. La nazia vespero estis belega, ec cun classica musico, sed ancao cun modernae musico cae danzo. Rilate al Seulo la chef urbo de Suda Coreio, au Corea Respublico, havas circao dec milionoin da enlogiantoi. Ciam oni veturas e la flugaveno, suffice mal proxima, alla urbo centro, dum uno horo cae duono, oni vidas multegain largain autovoioin, sen nombrain altain lodgdom blocoin, nenion slumon, cae sin nombrain grandain modernaen autoin. En niniu lando ni vidis tiom da tiae autoi. Bone, ni estas in la lando de Hyundai, Kia, cae Daewoo. sed veturas ancau multae autoi de aliae firmaoi. Eble octec procentoi el tivi veturiloi ne nur estas grandai, sed ancau havas tre similan formon tio de exemple la modelo Sonata de Hyundai au E350 de Mercedes. Poste ni perceptis che tiai autoi trovigas ec in shine mal pli ricai log quartaloi, con tre mal largiai stratoi, antau mal grandai cael mal novai domoi. Iuna coreano confirmis al ni che possedi tian auton estas la revo pri consumado de multa eliae samlandanoi. E la grandai avenuoi eliras in multae casoi mal largegae stratoi, in cui trovigas tre simplae domoi, metieioi cae vendeioi. Figuro de la siula reto de metro montras che tiu reto estas grandega. In iu red pagio oni informas che che la urboi con la plei granda e tia retoi estas Londono, Nov Yorko kai Tokio. Sed en pagio pri Seulo mi constatis che la Corea chef urbo estas je la tria loco. 330 km da metro dum Tokio havas 304 km. En Seulo la metro funkcias tre bone. La tre longai kai purai trainoi veturas ciu in tri minutoin. Cae uno afero esas aparte impresa. La reloi estas separitae de la passager caio per tri metroin alta vando el travidebla materialo. Sen dube ne temas pre vitro. Tiel che la passageroi ne povas fali su la reloin. Ciam la metro alvenas, cae giai pordoi malfermigas, malfermigas en la sama loco la pordoe di tiu vando. Sed estas uno malbona afero. Generale ne existas rul stuparoi, cae presco ne existas liftoi. Oni vidas maliunuloin, cui tre malfacile cae penige supren iras la stuparoin. Scherze ni diris, che eble pro tio, tio estas pro la supren irado en la metrooi, la seulanoi ne suferas ie trodicetso. Fakte, trodicetso shainas ne esti problemo in Coreio, male al multae occidentae landoi. Ni vidis mal multaen dicain seulanoin, cae mal multegain trodicain. Cio esas la causo? Ciu la Coreiae mangiajoi? La enlongiantoi de la cef urbo esas bone vestitai, a parte la iuna e virinoi surhavas moderna in charma in tre varia in vestajoin la viroi la nuna occidenta modo havi barbon ne alvenis ni vidis nenion viron kun barbo ni anka ne vidis tatuajoin pirzingajoin nek punkuloin kel mi diris la metrooi estas puraj cae tio anca validas generale por la stratoi. Cae oni vidas nenion graffitiacion, civi tiom malbeligas multe da occidentai urboi. Anca tute mancas al musuloi cae malricae sen heimuloi. La urbo shaine esas tre secura, et nocte oni, anco virinoi, povas piediri sola sentimo. La publica necesseio estas purai, cae, mal alla plei multa Europae, sen pagai. Ancao contraue al Europo, maliunuloi ne pagas en museoi cae palazoi. Ni piediris multe, sed ni vidis nenion super bazaron au pli mal pli grandan bazaron, pur aceti mangiajoin. Ciui vendeioi estas grandai. Evidente mi povus raconti multipli, sed citiu texto ne estu tro longa. Protio nur una afero ancora. Ciam ni visitis Confucian Sancteion, la Ciceronino diris che ciui coreanoi esas Confucianoi. Ni pensis che teo ne eblas. En alia loco Cicerono assertis che che nur hoc esas confucianoi, sed che facte ciui coreanoi esas mense confucianoi. Poste, in congressa prelego, estis asiatite che 33 procentoi e la coreanoi esas cristanae protestantoi, cae decfin esas catholicae, cae oni mencies ancau wonbulismon, quo est religio nascidginta in Coreio. Ciam io demandis pri Confuceismo, uno e la Corea e cestantoi confirmis che ciui liae samlandanoi estas mense Confucianoi.